Luka simor jeegom wer nyalama foftere goto o woni e feccidi kolangal almudbe makko goni e itturi chammeji ina mongo e juudi momen ina jakk woyde farisa en wiibebe holi ko saabi odon bada nyane nyalawma foftere ko sari e o hadi yesu jaabi bi wi mate on taraki ko daawuda wadi nde heedi kanyum be yimbe mum on taraki nde o naati e galle allah he o ƴetti mburu cakketeɗo o o ñaami o ñammini hen yimɓe makko nde nde dey sariya o ƴamiri ñamde on mburu tan ko yettinoɓe sadak ɓe caggal ɗum o wiɓe ko ɓii neɗɗo o woni joom ñalawma foftere o weɗe ñalama foftere goɗɗo o naati to nder batirde to o woni e janguinde deki gorko goto mo junggo mum ñaama maayi ina wonno ɗon sariyankoɓe ɓe e farisa en ɓe ina batti e makko hakkillaji mumen gam ƴewde so tawi o jogori ko sellinde ñande ñalawma foftere beele ina mbawa wullitademo kanko noon omo andi miijoji mabɓe o wi gonduɗo e junggo maygo o ummo daraɗo e hakkude yimɓe he waaji o ummi dari caggal ɗum yeeso wiɓe moɗo namni on beele sarye men o rokki en ko wadde ko moƴƴi ñande ñalawma foftere walla ko wadde ko boni ko dandude fittandu neɗɗo walla ko bomde ndu e on saaha o daardiɓe goto goto o wi joom junngo maygo o fortu junngo ma on fortingo tan ngo selli ɓe laawi no feewi ɓe goni e diisodirde eɓe ƴeewo ko ɓe poti waddemo e ɗen balɗe o fayi dow hayre ngam toraade o waali toraade allah nde weeti o noddi almuɓe makka o suɓii heen sappo e ɗiɗa o inniri ɗumen nelaaɓe ko ɓeeɗo o suɓi simon mo inniri piyerre e andré miñum yaaɓuuba yohanna philip bertelemi macca tomas yaaɓuubu ɓii alpha simon gandiraaɗo ngendiyanke o yudas ɓii yaaɓuuba wondude e yudas iskariyot gontuɗo jam fante o o tellodi e maɓɓe o dari e nokku potɗo kanko e diɗɗal almuɓe mawgal jamano mawɗo giwɗo bang yo bang e diwan yude giwɗo yerusalem giwɗo guri dande gueej guilotir ha sidon ina wonno ɗon gam heɗademo e sellinede ɓe ruhuji tun wiɗi nannunoɓe cellinama kañumen yimɓe ɓe fof jiilotono ko memdema saabu won bawɗe jaltatnoɗe e makko cellinaɓe kamɓe fof e on saaha o ɓamti guite o daari almuɓe makko ɓe o wi malu wodani on onon miskineɓe gati ko onon jeeyi laamu allah ngu malu wodani on onon heyɗuɓe joni gati mo on kaar malu wodani on onon woyoɓe joni gati mo on jal malu wodani on so yimɓe gañi on mbilli on jenni on bonni inde monde sababude ɓi neɗɗo o ñande heen beltoɗe cumbe sabu ma jeenaari mon heew dow asaman ngati ko noon taaniraaɓe maɓɓe mbaɗanno annabaaɓe ɓe kono musiba woodani on onon alɗuɓe ngati on keɓiinema mon musiba woodani on onon haarɓe jooni ngati mo on keyɗu musiba woodani on onon jalooɓe jooni ngati mo on tuno ngoyon musiba woodani on so yimɓe fof manti on gati ko noon taaniraaɓe maɓɓe mbaɗanno annabaaɓe fenooɓe ɓe onon heɗotooɓe mi noon mboɗo wiya on njiɗate añɓe mon mbaɗante hutiiɓe on moƴƴere nduwantoɗe huɗooɓe on torantoɗe leeɓtooɓe on so woodi piiɗo mo hello e hakkille gooto jappan ɗum goɗɗo o so won ƴettuɗo wutte ma wata haɗ ɗum ƴettude turki ma ñaagiiɗo mo kala rokku ɗum te kala ƴettudu kaake ma woto namdo ɗum mbaɗante woɗɓe ko jiɗɗon ɓe mbaɗana on ko so tawi jiɗoton tan ko yiɗɓe on holi jettor poɗɗon ɗaminade hen hay bakkodinoɓe ɓe inen jiɗi yiɗɓe ɗumen so tawi mbaɗanton moƴƴere tan ko waɗanoɓe on moƴƴere holi jettor poɗɗon ɗaminade hen hay bakkodinoɓe ɓe ko noon mbaɗata so tawi ñamlaton tan koɓe ɗaminiɗon heɓde hunde honin jottore poɗon ɗaminade hen hay bakkodinoɓe ɓe ina ñamla bakkodinoɓe hono mumen beele ina joɓe ñamale mumen onon jiɗete anɓe mon mbaɗate ko moƴƴi te ñamlete tawa on ɗaminaki hen hay hunde nden ma on keɓ jenari mawdi te ma on gon ɓiɓɓe ɓurɗo towde o gati on ina holla moƴƴere mum ɓe ngala teddugal kañumen e bonɓe fof gone yurumdeerɓe no baaba mon ooni woto ñaawe woɗɓe mbaason ñaaweede woto pele woɗɓe mbaason feleede njaafoɗe woɗɓe njaafe ɗon ndokke woɗɓe ndokke ɗon ma on caawane ɓeddi moƴƴiri ndimbinaandi tiɗɗa haa wattirufde ngati ɓetante ɗon ko ɗo ɓetanton woɗɓe ɗo o fawani ɓe heen kadi ɗiiɗo konnguli bele gumɗo ina wawi ɗowde gumɗo hono mum bele nden ɓe janata e doru maaru kamɓe ɗiɗo fof almudo ɓurani ceerno mum kala almudo timmuɗo wayata kono ceerno mum ni holi ko waɗi aɗa yiya kuɗel gongel e yitere bande tawa a yiyata leggal gongal e yitere ma ngal an mo yiyata leggal gongal e yitere mum o holino mbirata bande yo ɗal gittana ɗum kuɗel gongel e yitere mum nafige ittu ko adi fof leggal gongal e yitere ma ngal beele jiiɗe ma ina laaɓa daña no guittirɗa kuɗel gongel e yitere bande ngel lekki moƴƴi jibinta ko boni bonki jibinta ko moƴƴi ngati lekki fof heɓtinirte ko ɓiɓɓe mum ɗiɓɓe pettetake e puɗi ñaaɗɗi reseng fettetake e gañanji moƴƴo ittata moƴƴere mum koye ɓernde mum bonɗo ittata bonande mum koye ɓernde mum ngati hunu ka halata koko heewi ɓernde holi ko waɗi oɗon noddirami joomiraɗo joomiraɗo te on mbaɗata ko kalanmi ko mami hollu on ko kala garɗo e am heɗi konngulam rewi ɗumen nandata o nandata koye mahowo huɓeere gasɗo haa heɓi haayre aafi heen ilam ari warango yani e dow maadi hee ronki haydimbinde ndi sabu andi mahi no feewi kono nanɗo konnguli am te rewani ɗumen nandata koye maɗo huɓere e dow jaarendi mo asani gorondi warago yani e maadi he ndi burniti e leydi ɗon e ɗon ndi boni kayri fof